Taigi, šventieji broliai, giškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų, kuris kaip ir mozė visuose jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam. Juk jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. Mat kiekvieną namą kas nors stato, o visako statytojas yra Dievas. Mozei patikėti visi jo namai kaip tarnui, įdant paliudytų tai, kas skelbiama. O Kristus viešpatauja jo namuose kaip sunus, ir tie namai esame mes, jeigu išlaikysime tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą viltimi. Taigi, anot šventosios dvasios žodžių, Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundimo dieną dikumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus per keturiasdešimt metų. Todėl aš inirtau prieš ją giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių. Taigi aš užsirūstinės prisiekiau, jie neižengs į mano atilsio šalį. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimekstų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą. Juk pasakyta, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą. Kasgi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi mozės išvestieji iš Egipto? Prieš ką jis buvo inirtęs per keturiasdešimt metų? Argi ne prieš nusikaltusius, kurių lavonai krito dykumoje. O kam prisiekė, jog neižengs jo atilsio šalį, jei ne tiems, kurie jo neklausė. Taigi matome, kad jie negalėjo įžengti dėl netikėjimo.